Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno. Ponoći 13. i kao što je sam Jingle najavio, došli smo do još jednog izdanja emisije Viralno i što je to bilo viralno ovoga tjedna. Svakako viralno ovog tjedna, upravo sada i sutra, jest Student Day Festival. No, što je to Student Day Festival? Student Day Festival najveće je studentsko događanje u regiji koje ove godine slavi prvi jubilej, to jest 10 godina uspješnog kontinuiranog održavanja. Ponudio je ove godine program ispunjen kulturnim, edukativnim, sportskim, humanitarnim, zabavnim, glazbenim i znanstvenim sadržajima. Posebnost SDF-a jest i činjenica da je ulaz na sve programe slobodan uz, uz iznimku humanitarnih događanja od kojih je od ove godine prihod namijenjen studentskom projektu Kosari Student studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, čiji je cilj prikupljanje kose i izrada perika za djecu oboljelih od autoimunih i onkoloških bolesti. u velikoj, velikoj količini tih razno raznih projekata svakako moglo bi se reći um, Cherry on the Top je koncertni dio programa o kojemu studenti govore već i mjesec dana unapred. Koncertni dio programa održava se danas i sutra i tijekom ovog vikenda u prostoru Eksport drva na Delti uz besplatan ulaz nastupit će niz domaćih i stranih zvijezda koje će predvoditi britanska koncertna senzacija Rudimental DJ. Večeras također nastupaju splitske hip-hop atrakcije TBF i Krešo Bengalka. A sutra na glavnoj pozornici će nastupiti predvodnici urbanog zvuka u Hrvatskoj, ali i regiji. Osebujni riječki um, rokerski pjesnik Damir Urban sa svojom četvorkom, jedan od najpopularnijih repera na ovim prostorima Edo Majka, te karizmatični rock band Vinkovačka Vatra. Također sutrašnji program otvorit će studentski bend izabran od publike na koncertu koji je danas održan na kampusu, te nakon kojih će atmosferu svojim funk ritmovima dodatno ugrijati Grapevine Babies, a koncertni program ovogodišnjeg SDF-a zaključit će opatijski kant autor Dražen Turina Šajeta. Naravno, uz glavni floor, eksport drvo na Delti tijekom ova dva dana ponovno će imati i KBS Warehouse floor koji danas donosi zanimljivu mješavinu glazbenika s urbanim i elektroničkim predznakom. Program je otvorila opatijska hip-hop grupa Reinkarnacija, nakon koje slijede nastup zagrebačke trap atrakcije i nositelja novog vala hip-hop trap izričaja High Five i prijelaz u elektroniku pre ponudit će mecena eksplozivnom fuzijom house i bas glazbe zvuka karakterističnog za UK plesne podije. A glavne zvijezde večeri biti će poznate i priznate dame riječke DJ scene Marina Karamarko i Ana Antonova u support DJ-a Liminal i KBS Entertainment Crew. Ovdje je podosta, podosta glazbenog sadržaja, ali i razno raznih sadržaja i humanitarnih sadržaja. I pitala sam dvije studentice što one misle o Student Day festivalu, da li će ići ili ne. Ali prije toga idemo na jednu glazbenu pauzu. Jednog od, poslušat ćemo jednog od izvođača SDF-a, to jest slušamo vatru i tango. Slušali smo tango i vatru, a vrijeme je da se vratimo emisiji Viralno. Za sve koji su se tek sada uključili, viralna tema ovoga tjedna je Student, Student Day Festival. A sada je vrijeme da poslušamo što studentice misle o Student Day Festivalu. Jesi za Student Day Festival? Jesam. Ideš li? E, pa ne znam, ovisi kako bude vrijeme. što misliš o ovogodišnjem line-upu? E, iskreno znam samo da je onaj Rudiment, ali to je jedini band, izvođač za kojeg znam. Ovo drugo ni ne znam ko, ko svira, ko, je izvođač, tako da ne znam. <laughs> Jesi li čula za možda druge aktivnosti koje su vezane uz SDF? E, jedino znam da su oslikavali ovdje na kampusu stepenice, akademija, studenti akademije su oslikavali kao sklop toga i znam da su i neke izložbe, ja mislim, bile neke stvari. I znam da je ono kao main event, taj koncert, to je to. Jesi li čula za Student Day Festival? Jesam. Ideš li? Idem, <laughs> najvjerojatnije. Što misliš o line ove godine? E, samo znam za rudimentali Urbana i nadam se da će, neće biti kiša kad bude Urban. <laughs> Jesi li čula za druge projekte vezane uz SDF? E, znam da je na sveučilišnim odjelima bio Escape Room, na tome sam bila, bilo dobro organizirano i znam da su u Arkinu besplatni filmovi, to je isto dobra <laughs> Evo svakako ove dvije studentice definitivno su upoznate popratnim sadržajima SDF-a, ali svakako taj glavni main event kao što je rekla ova druga djevojka je zapravo taj koncert. Pa evo moglo bi se zaključiti da je nekako ovo stvarno cherry on the top ovog Student Day festivala. Da li ste vi bili, da li ste vi upravo na Student Day festivalu, da li ćete ići sutra, da li nećete ići, zbog čega, možete nam javiti porukom um, u DM-u na et Radio Sova na Instagramu. Baš me zanima što imate reći o Student Day festivalu. No prije nego što vas pustim dalje, vrijeme je da vam kažem što ima to za pogledati u kinima ovog tjedna. Za sve ljubitelje akcije došao je John Wick Chapter 3 Parabellum. U novom nastavku hita iz 2014. godine legendarni plaćeni ubojica John Wick bježi zbog dva razloga. Love ga jer mu je za glavu raspisana tjeralica od 14 milijuna dolara te zato što je prekršio osnovno pravilo hotela Continental, a to je ne ubi u hotelu. Ne samo to, već je žrtva bila član društva koje je Viku smrt, pa su stoga sve ubojice svijetu Viku za petama. Premda je već trebao biti mrtav, Kontinentalov upravitelj Winston dao mu je jedan sat prije nego što ubojice krenu i Vik postaje ekskomunikando. Prije nego što mu se opozove članstvo, zabrane sve usluge te ga se odsjeća od svih drugih članova. Vik će i kolcem i lancem i bokserom ići kroz sve druge kako bi pobjegao iz New Yorka i ostao živ. Naravno, Vikov pas kreće s njim u akciju i kreće krvoločno napada sve one koji im se nađu na putu. Pa evo ovaj kratki sadržaj zvuči jako zanimljivo i ako ste ljubitelj akcije ili ljubitelj filmova, ovo je stvarno jedna poslasica za vas. Što nas to očekuje sljedećeg tjedna, što će to biti viralno sljedećeg tjedna, saznaćemo sljedeći petak. To bi bilo to od emisije Viralno za večeras. Jeste li čuli novosti? čemu se to radi? Viralno.